Islam Agung kudi jadikan umat Rasulullah Muhammad Shallallahuaiwalam lamun seg urang nanya kadulur-urang nu aya di paddesaan nugalibna ke urang kota sok disebut awam Ari awam kata ganti Tina bodoh dari disebut bodok mah mulib bete cekurang kadulur nu aya di pasian naon sababna emang maka nyekel agama Islam lantaran Islam agama numulia Agung bari Luhur tur mual ayah nubia ngungkulan keis Islam gitu Po pinahkan nggaketa pertanyaan Tka sanri Hai naon marginna ujang sanri yang menititoh pati jiwararaga melaan Islam deh jawaban nage cara nu tadi ngan pedahku santri digantiku bahasa Kangjeng nabi kumapokna al-islamu yaluwala y la cek santri nama cara nu tadi teruh nanyanate ditulii kendiri kau orang desa deh Jing atau nyage Islam Agung jeng mulia naon bukti na kuma jawab na entong cecok hujan ndaah tepatinya ho sakit boga akibat Tina sikap nu tadi teh kumaha akibat na anak injuuran jeng urang sorangan sadar atauwa sadar nineng ngalengkahan ngahina tadi itu nama tanda-tanda keagungan Islam dimana ngalengkahan- tananda keagungan Islam eta jelelma keasup ngalengkahan Islam dimana ngalengkahan Islam ulah pen tepati tulus Islam dumasar karena hal eta Di kesempatan il syukuran Angs masjid syukuranmbadeka Mekkah halal bihalal simkuring kawidianpusadayana rek nembongken ciri-ciri keagungan Islam suur ciri nama ditemppok Tinas segala segige memang menonjol tapi mual diuraikankabeh simkuring rek nembongken 5 gurun tuh 5 siki lima ciri tanda keagungan Islam nubatur Islam naon hijihi tanda keagungan Islam nubatur Islam boga tanah suci maka kar Roma namanya Agulting boga tanah suci naon untungnya ya Allah ya robana manusia nu mana di alamnya nu bisa ngahijiken kayakakinan hesek Di pada bisa tapi lantaran Islam boga tanah suci umat Islam sigaku Mahaba bulukna urang mana baik kecepna sigaku Mahaba pasti bakal boga kayakakinan anus sarah pankarawasku orangrang ge Di usum salat mahka temong perbedaan di kelompok mana di aliran mana asal sahdat nanyangsang dap salat najing haep kakiblat bai itu loh nu aya di tanah suci Gu brag maut aya ngarana umat Islam nugeto ibadah najjeng nulangka sarua kabeh nying haep kakiblat nu aya di tanah suci NATOtos menakan ba ayaah kaum muslimin di kuburan enak nyi ngarah ngidul ngaler ngetan kawetan KBge ngaler bari kaki blat banget pandu nga hijji umat Islam di kayakakinan muka duarek Agul pumada Baturtu bogal pan Batur geboga Baital muqadas cha Sumohun tapi lain maneh na wungkul tapi jengnu urang sar Kitu oge Baital muqadas jeng tanah suci maka karromah Suci nupi uru suci malahpun ten sanes nangang simkuring bilih di dia ayam mahasiswa calon sarjana sejarah pek pangorehanken di kolong langit di bumi kagungan Allah naha ayaah Aggama nubaga tanah suci cara Islam. aya iwati Islam disucikan tikawi turun ayat cek Allah innamal musyrikuna najasun saestuna jelema nu musyrik teh najis waduh dakwah de kecap nu pangkotorna iwati najis najis nu musyrik teh disemet turun ieu ayat falayak qabul masjidal haram teidin kami cek Allah Jeleman musri kudunincaken dampal sukuna di tanah suci Nu disucikanku kami turun eta ayat Rasulullah mewaang Ka Sayyidina Ali umumkan gorowo dibacaku Sayyidina Ali di Min Y maka mukar romah harap ditincaku jelemah musri nabi turun tangan ditangtukan radiusna sakitkm Pasagi menang diincaku Nu murik entong dampal sukuna buku salar jelemah numusyrirad-grat di tanah haramdin Allah sopangkur ngobrol jeng jele nuek muitmuqadas tentara nubasa ditugaskan Ka itu jadi tentara PBB ngobrol jeng simkuring Tirohan yawana kumapokna Masya Allah tabar Allah di Masjidil Aqsa Masjid Nu Allah nu disucikan ke Allah tea tempat ibadah ke Allah digigir nana teasa-asa jelema mabok dangsa dangsi silirangkul awewe jeng lalaki nu lain mahram di mana di tanah suci salian di tanah suci Makkah naudzubillah min zalik di Mekah Nuk itu teu boro-boro diohkah diurangnya masjid suci ngan masjid itu udah itu mahndung segala masjid itu so piarian diurang ayaah jelemak udahin keaksiatan di masjidlah dirangnya lumayan karek tingkat bobogohan mah bilang bilang gitu so baru da baru da dapat dari kolot mau ukur nyontohan wungkul justru kulantaran kitu Yahudi awas Yahudi musuh manusia sakolong langit Yahudi iri hati terhadap Islam sirik ke Islam Allah erena tapi ke kiamah mual eren lain cek gojali cek Allah Yahudi iri hati ke Islam lantaran Islam boga tanah suci kuayana tanah suci agama Islam bakalbabari ditarima kuno boddo jeung kuno pinter cek Yahudi kurang cerita Kri Yahudi sugan reka-torekan panas merejelik nanyadahya samapangsi limit najelemah itu negara urang tas 10 tahun merdeka tepi kaki wari datein duta di Israel ulah nyobat je saya licik tukang ngaduukan jelemah adik kuasa di alam dunia ada hakekat nama Yahudi tukang ngaduukan jelemah ngaduukan jelemak para kuengen sorangan tapi sok HPPK batur saya licik Bapak mau dek angkat ke luar negeri isuk dek ke Singapura dek ke Amerika menta paspor ke imigrasi dibere tapi dicap di sisi ini, temenang ke Israel bisi antol jeng jelma licik iri hati terhadap Islam kumaka dituna salilana Yahudi berusaha rek ngotoran tanah suci ha tipa bela tepi kiamah nu bakal datang mual Irun Yahudi berusaha ngotoran tanah suci kumaha cara ku-rupa carakuru-rupa cara komo ayeuna usum kemajuan di abad science jeung teknologi canggih pan usum canggih e namanya ce Yahudi lamun di tanah suci maka uh bioskop aing tele lengkah namareknyiun film Nubi bisa dipesakan keunggal jelemak film nuluwih brutal tinmbangnodi bioskop dijiun kueta film lacur lain wungkul awewek jeng lalaki tapi lalaki jeng lalaki awewek jeng awewek nu paling keji lacur awewek je satu hewanzubil diun kueta disebarun ke seluruh jagat supaya umat Islam terlibat untuk diurang ke kejaksaan teren, unggal poe ngorehan bisi ayah boga nukitu terus kecil kemungkinan ku Yahudi di Baledogen disulundupkan ke tanah Arab terus saetik kemungkinan jelema-jelema nu cicing di tanah suci mi banda mi boga film nu jahat seperti itu naon maksudna ngarah para penghuni nu cicing di tanah suci isi nendui ku Ka'bah Baitullah nu aya di tanah suci tapi kawani muter film nu brutal seperti itu, tah Yahudi mah kon gede masalah Yahudi mah apa urusan Batur tama urang we ayeuna mah ulah pipiluun ngotoran tanah suci sahanunya ho Bapak isu reka Mekah, di Mekah hayo ngadon gelut hayo di Mekah ngadon pasea saetik nuwani maehan batur audzubillahi min dalik terus cerewet nyarekan orang Arab si Badawi tea ya, si onta tea ya, dek naonan pantes Allah tepi kanga ngajaga dilarang ku Allah di mana nincak ka tanah suci utama dina waktu ngalakukeun ibadah haji fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj cek Allah ngomong kotor gest menang diskusi Nu menjurus karena kehancuran jeng karenaapa pasaan just menang bisi motoran tanah suci sahhanu uninga antawis kurangrang Nu hadir di De boga barya nuker ngalah duit di tanah suci dek nu disebut TKI dek disebut TKW nuker digarawe di ngalah duitmah di mana-mana ge menang tapi kawajiban urang mere eling di Mer inget bisi dulu orang tenangga kerja wanita nu aya di tanah suci pohon mamawa watak siroyom tadi itu <laughs> ke beneran ngaji di ciroynya sabab tanah suci jadi tanda keagungan Islam hiji sok dan bukan ngarahharpi dua tanda keagungan Islam nubatur teboga Islam boga kitab suci Alquran jenengan nana namanya Agul teingpan Batur ge boga kitab suci kantenan tesua jeng kitab suci Islam pellebah manaar loba kabinabina diantara so pangorehanya sarjana sejarah kitab suci mana numenang jaminanti Allah ret Jabur Jung saja banyak aya Iwati Alquran Allah inna nah orang masihji musyawarah Tong Hareddang Tong Bayen yang tong keeg bisi kitab suci Quran di palsukuj lemakal omongan kami kalam Allah kami nunrun ke nanak kami nu ngajagaak Allah tong ke Eg boro-boro legit salar sayat gemhan boro-boro sayat Nunpailii je ia bakal kapangi naun sabab Allah nu ngajamina sok ayaah kitab suci ini diturunkan baik ditun Quran dijamin seperti itu tuh ayah ku maha Allah cara ngajamina duka urusan Allah duka nganu jelas magski itu ditakdirkanku Allah Quran dipul juz betbabri dipinahkantina tulisan karena sirah etik di Bandung Genu Katalar Quran loba Alhamdulillah simkuring gaduh pun adik di Surabaya aww adik pun bojo aww parawan umur 17 tahun Katalar Quran kok bisi pemuda butuh asal kaharti weh <laughs> katalarna Quran bai ngontrol di gimana ayaah Numalsu cek ibu jeng cek ba katalar Quran mal bisa ngajaga Quran meren Kapan kulhu apa Kapan Patihah a apa daku apalpatiah Ibu bisa ngajaga Quran da Quranmah di mana guys jadi milik bibir milik letah lumpat karena celik nyangang celik bakal mampu ngarasakken gaya bahasa Quran su ne Quran ayat hadis ayat sok sarua lagu singsigala lagu Quran bakal nyuh karena iya Quran lain cara sanggu cara bibir cara letah letah mah bisa nger enjing bisa percaya teangan baraya nu sok asogangarahar gitu be si anyur syukur aing denganhar di mangkukna beas behar dia keny teh mana kan lolong sok dia asongken amwe dihua sang cantepi kan beteng karek dicatlakk tilu kali nyaplak nu lolong bakanya lain si nurus tunjung beu bangunk asken kan tong dilateng bubu jangan gera kawin iyo gadis te ah. cek nulolong syukur di Arab Arab dibareto win di kawin kentong minggu hiji minggu dua setengah peting nggak kapangrain si lain gadislong ah Quran duka Ari Allah nga jaga nama na naon agulna tuh buka Quran mobil naon ruggina ke Yahudi make tekasirik lantaran Islam boga kitab suci Nukitu je hati Bapak buki dia itu buki pinter nupa linter bakal burudul alat-aletan Arasub Islam namun sabab lehangaan kitab suci nu dijaminku Allah kulantaran gitu Yahudi kedua kalina iri hati terhadap Islam sabab Islam boga kitab suci kuma tuh Yahudi Salilana berusaha ngotoran kitab suci Islam lahirna jeng battina Pan basa tahun tukang kungsi diberi Iber di Jakarta di pemerintah, di Departemen Agama waspada Quran citakan luar negeri disinyalir dicuriga ayat-ayat ayat anu ditambah ku Yahudi funungsi seminar tong simposium te di parik saku komputer aki-akik di sisi gunung nusoktadaus Qurannyaun gok ngaginyol karena celik najeng kekana biwirna lain ayat Quran diakur ke jeng nu sejen lain Tehara rese dalam waktu singkat ditarik mundur Bapak haridah Quran mah kap pagii gagal dirinya Yahudi berusaha ngotoranmacara diintipku Yahudi jelemak kaum muslimin nu ipisimana nu sepi panruhnapang jadi sasaran awew pan gitu Allah ditakdirkan isma perasaan anak gede pangnga tadi pangen awewek dimana-mana itu gitu buat boro-boro tepi kaprukna dipang nyandungken kareka dege dongeng nyandung nguli bek bete hayang olaf hari takeh Du me kuukuran dipolongokken kesempatan bisi kecukup hiji loba halangan pek nambahan 2G asal sing litas kuno aiha sing tenang tentram di imah tangga na tewara dua tilu ge tenun-naun Opat gepek tapi catatan awas tujuan perkawinan jangka pendeknya kedamaian di dunia ulah lengit. Lamun matak jadi gujrut boro-boro dua tilu opat hiji ge entong puasa we puasa. Ngadenge eta ayat Yahudi muringkak rebing celina lumpat ngadeketan awewe muslimah langsung Yahudi na hmm, te wartawan Kaaha mi hape ka urang Islam nung ipis iman je mesepi panawaruhak bejaantuddulur an januh, kop ko aing gibrere duit ke Yahudi kuma pokna Allah majar purante adil geni ngahina-awe we bukti nama. kw wewek te ka dihina diuaken ditiluken dianggap babu timbang jadi is islam mening gettungi bla ka eropa emansipasi di eropa mah saruah awewe jemlahlaki pisar ruah di diitumah oh bedana cesim kuing mu nyage te beda tuh na ha awewek tu jadi supir setum he gajlok Di Quran ayat Dei kapangi fatalali jengpangmbagian harta waris sanai ngaana cek Allah awewesagangan lalaki satangggungan cek Yahudi laka adalah siapa panto lumpat Dei harewa sandai awewe nah hab baik dihina awewe anak Abah lalaki anak Abah u sarwak kena adil-adilan keadil takqu peta gitu sambutan awemolahnyo ayatmah gejulu jadi Islam didinya licik hadirin kaum muslimin tanda keagungan Islam de tilu tanda jeciri keagungan Islam nomor tilu naon Islam boga bahasa agama untuk bahasa Quran bahasa A nabaturpun pangorehan di kolong langit agama mana nuboga bahasa agama jabur bahasa na panti Allah mi kam mana bahasa Allah sopang agama mana di kolong langit nuboga bahasa agama ilmiah itu simkuring ditumangan pemaksud anu subjektifwati Islam naon untung na boga bahasa agama Kapan bahasanya reddit pakai gudangkernenen ilmu agama ilmu agama numullia perlu digudangan ku naonku bahasa bahasa nun nu kuat mu alus bahasa ku sabab gitu lantaran Islam Boga bahasa agama ulah kaget Islam bakal diterima kuno bodoh jeng kuno pinter buki dia man manusia buki pinter be bikinangan agama nu dijagaku bahasa agamakna bahasa Arab kebenarran ce kurangrang Allah menanga haja milih eteta bahasa tapi kaki wari bahasa jelemak nu lebih di bahasa Quran sok bisi ayaah di dia calon sarjana sastra dan bakalnyaho alus jeung rendah nabaste Iwati sarjana sastra saha kira-kira sok manga korehan bener Quran ngarupakakan bahasa Numulia bahasa unggul mal bisa diungkulan Deku bahasa nujen Bapak malah menncesimkuring disebutkan Qurane bahasa nama bisa diturutanku sararia bahasa Nupang mulya seri mana nama datenyaho harga bahasa sabab lain ahli nah cobaku sodorken cauh hargaa 50 perak ca amon sodorken emas sa kilo hargaan 12 juta angkat ka direnten sok asongken kan did direnten kanu beki karena ca nyet nyet dek milih emas anu 12 jutaun atau 50 perakken kuma cek monyet ah kuriing maka hese-hezek emas nu 12 jutana berat mau sa kilo dekkot ca 50 perak datenyaho harga emas mah kusim kuring diceritakan gitu teh sugan we jadi emutan bapak dek naroskeun kanusanes sanes da kuring ge lain ahli bahasa ngan yakin Quran bahasana tu bisa diungkulan kunaun baik bahasa di alam dunia cek para ahli di Madinah pan Madinah University sebara-bara fakultas jeung jurusan ayah khusus jurusan uslub Al-Qur'an mempelajari gaya bahasa Al-Qur'an Pan macana ge geus tepik aya qiraat sabah pan. Tujuh qiraat. Tujuh imam qiraat. Tiap-tiap imam aya dua rawi. Pan kadangu tadi ge ku qariah dibaca. Sering bapak ge dina kaset ngadangu maca Fatihah. Kadang-kadang dibaca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, amta alaihim, an amta alaihum, yu'minuna billah, yu'minuna billah. Macana ge geus Ya Allah, dah terhesek diajar ke cabah tujuh tahun ke angin sedap. Justru kulantaran eta Yahudi berusaha katilu kalina rek motoran bahasa Islam. Kuma ngotoran anak digegeleh bahasa Quran, bahasa Arab. Digegeleh ku eta. Kuma balu karena ya lumayan berhasil pelebah dinya mah. Pelebah mana berhasil nak? kaum muslimin din nadange kiwari tekaku bahasa agama anak Intik anak incu Kyai tehaangan mempelajari bahasa agama tuauhan karena bahasa Arab digo goreng sababku Yahudi persis secara ba urang Islam di Bumudak Ayeak dugi Karamut jadi dua rupa King jeng bodas ngesubut ke haepon poi materi suruh da menah barang dahar ngaku Islamtibato padahal can ngerti karena bahasa agama sorangan dalam dipikin maudduingingjing paniris kaki wari ibu jeng Bapak jengsimkuring pancan bisa ngaharken jampe salat-sat acannya jampe salat disebutlah disebut hesek taktlemak karena bacaan pati hati jampe salatnya nyebut nanti ur kan ngerti karena jampe salat-saat acan numawi didier ayah ajengan ti garut sumping bina pisan ajengan Ahmad ngali ka Kidul atau sok terasken didier tong luhur-luhur tekolot mau urang na jamah jampe salat ti teiyaat te sala di wajah tuh tepika subhana Robyal azim jeng Subhan ra ala tepitahiyaat tepira ibu panpatihati tujuh ayat tepisa te jumlah ayatmah sayat sugan sam minggu tujuh minggu tanahlara patiah ditarjamah ke lamun berateng samminggu sa ayat sa bulantu sa ayat alhamdulilillahirobbil alamin sa bulan ta sakit berat sa bulan masa sa ta tujuh tahun en ta patiha subhan a ditarjamah ke sugan wepu ngati tarjamah dibaca dina atina Baham nang ngo coblak maca patiha sugan lu deket kan suci dina dina salat ataukah Allah te deket pberhan gerdagang mung hmm. hmm, di deketan kaek sibukjeng ribut waham ding ussa urang si aku makewa biham dihi cek nu sa urang tong makewa biham dihi didinyaigu beli pekan naun Abahwabbiham tong cerewe kamari salat jinsinkuring barudak kauh barudak nu raji dua nusa urang kuku hayang make wabi di nusa urang hayang tong makeing tong per Ari beda mapek baik lamun perbedaan nimbulkan pecahna umat tepikah Islam rupsak benuh Allah jeung rasulna Ari beda mapek asal buga dalil cisimkuring jembblingeinda daerah ku guru cong salat duaan berjamaah nu berjamaahna nu sok make wa bihamdihi mani ngageleger subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi gitu atuh nu di tukang nu makmumna tara make kumaha nu di tukang subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdihi kapan teu cerah deh tungtung nama hmm. manga ayeuna nama orang didik didinya heulaanan keur sepuh mah ngarti karena bahasa agama putra-putri kaum muslimin nu paeh poso, komo mas santrenkeun budak mah hese teing mah. ayeuna we diajar bahasa agama boga sivil efek boga akibat duit kapan ayah fakultas pendidikan di IKIP IKIP ayah jurusan sastra Arab segala macam lemanan na asub tadinya alasana nama rupa-rupa tadi baru dek naon diajar bahasa Arab bahasa Sakarata mah gitu bahasa ontak bahasa Arab tukang batu bensintea macam- semua hin campurdina pergaulan di masjid ngoong batur make bahasa Arab mau putra-urang putra kaum muslimin tepisan bahasa Arab cuma jawab dada bahu taktak Abdi tersa gitu dirinya yek teman ditanyanya luhur di mana dukanya me uruutan urang Eropanya pantas diriunya jakk gitu awakna jakung badang hariik mauang ngewatungng dirinya grinyek ya 1000 u nurutan urang diewe urang urang Indonesia sopan bare rengkuh campur batur bahasa Inggris yang urang Inggrismah putra-urang nuuka luar T SMA tuh bisa ngomong bahasa Inggris nda asak hariitakeneh banget teh bahasa de meminer war Abdi memba wangsul kunaun islah tiasa ngomong gitu hin rasana te bisa bahasa Inggris bisa bahasa Quran ha-hare keluar WTSMA mawa rapor putra bapak bahasa Inggris na penten tilu piraku inung ba na tebun celik nya ujang maneh tebete mikir di sekolah kente nga hajak ba maneh tepigang urangan dahar jeng minum duit dipakai mayyar SPP ka-bina bahasa Inggris tepikan tilu Tinggal nanya ke diri serangan, nggak ngerasa bapak buncelik, anak nacan bisa nerjemahkan patihah. Nah mana teh nyai, meni can nyaho mad dobi mad dobi acan, hmm te, hmm, malah anak nanya nanya, dak bapak nak pasih pisan maca patihana, iya kana budu, wa iya kana setain. Cek anak nak nabah mana disentak sentak ting, tasjid ya, pan gitu gitu kuduna sih ya naon teh akhir teh hartina teh bah ngajedog tuh ngahina kolot gitu <laughs> kuma cek anak nak kuma abah da abdi teh ngarti keun bae da Allah matara cerewet nu penting mah sih ya dah ya di mana-mana kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Anak orang Islam alat alet-aletan dialajar, alus saya yuk orang kerja bahasa Jerman ngarah babari diterima di Nurtanio gitu pokoknya yuk orang kerja bahasa Inggris ngarah gampang digawe di hotel gede gitu jawabannya yuk orang diajar bahasa Jerman etete bahasa teknologi teh ya. tuh saya etete saya ayah menyebutkan kia yuk orang diajar bahasa Arab ngarah nyaho karena Quran teh ya. guys ayah nu gitu sok berhasil Yahudi ngaruksak bahasa agama akhirnya umat Islam penyahun bahasa agama kadituna tewawuhun karena sumber agama Alquranul Karim bibir beki petang sirah bekiagolak karena Quran tenyagungun pan lobak dadak jadi mau balik naangkan Quran sang gennah diantar kekah yang nafsu atau bunga Islam dibantuukuaria tapi kudu prihatin naon Fadhollu walu Hari teing kena karena dauhan nabi nyaka langsung nyanga langsungkan umat eta ke hariwang teh seberiji pak tilu opat tanda keagungan Islam nomor opat nubatur boga teh Islam boga Isro Mi'raj Nabi jizali jadi ciri kaagungan Islam isromi nabi nari batur tadiro naudzubillah lain maksudhina tapi kenyataan gitu memang nabi akhir zaman diluwikanku Allah sok nah aya itu nabi Nudi isro Ra salanti Nabi Muhammad pernah ngahadiran pengajian dek ngay yaken peringatan Iromiraj nabi Ibrahim isromiraj nabi Musa parasromi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naon agul naromi de kapan jadi baki baki naon ker nyodorken elmu agama kasaha kanu bodok jeng kamuu pinter nu Palinter di luar negeri di Eropa jeung Amerika manehnanya Huun luar angkasa teknologi tinggi ya ah. dia aku tadi aku hakekat nama di ilhamman ku Isro je Mirajja nabi di baki deknyadorkan agama Islam karena celik jelemah kumaha di majid al-musyawarah ngayyakken peringatan Iromiraj naun ngaji nyaritakan salat sararia bisa salaku tahun haep Iromiraja nyerita kenaun jakat Sararaya ngerti jakat sanajan Te Pan agamakanggara sagul Boga nabi di Ira demibi duluungan urang komanan tertingi dihormat diang pun ma suci de Agul bari diang nada lain weekend Amar wujud lain istirahat lain cutci dekgulku nabi Nu suci disucikanku Allah diund ku maha sucibunga Ima emut kamari bulan puasa singkuring diundang buka bersama pan biasa Kiaiok diundang satu tahun sakalimah bareng dahar jeung pawalilikotaa je pe Gubernur itu di kas dalam singkuring buka bersama inung budak diompok agul nambe di dongeng dongeng kaual tatangga ba nabar dak tadinda dipokka mana neng buka bersama seorang Pak walikota mani Agul eh di bumi walikota mesgah itu geningan danda ibu men nengusan Agul bo salah lagi diang ke walikota Dekta agul kumaha kaum muslimin boga dunungan onang kuno maha suci raja bumi jeng raja langit lahu ma fis samawati wa ma fil am bari di onang nake lain ulin dek naun linuriyahu min ayatina rek ditempokkan karena ayat-ayat Allah nu tertulis nutertulis. nu tertulis k ditemppoken karena segala persoalan nuka tempokku panon jenggung yummput tepika surga jeng neraka ditembongken tupi tempaten anjing jeng umat Anj nusholeh tupi tempaten umat anjr nusalah kumaha Gusti Abdi badek kanya jeng umat Abdi heh konsignnaker maneh bari bikin ke umat maneh kermukaken panto surga naon Gusti koncina inisho pegaken salat dek keagul kumaha ibu gelelamunbuka salaki nyaba genep bulan tenirim beja-beja pan mereningekkra sala datang mawa Honda akor duit 10 juta Davidbit naga 7 likur kodiulus B Pak pedak datang ke beneanni mau Honda akor jengarto 10 juta gua diu nalima kali cacak Maah duit yuk mawa salat mu mungkin jadi kunci kermukakan karidoan Allah saknyana kaum muslimin lamun ngerti karena hargana salat haram mual bisa jeng mual daik ngecagen salat lewih mahal tini mang nyawa coba lamun uning karena hargana salat Itu teh kunci kermukakan ridoan Allah da kajen paeh jelema tini mang salat murah nyawa tini mang salat coba tak kati ti lu masahan o agul panhormatan psikologis na aduhng maka isromi orang bangsa Indonesia ayuna nu ngati nu ngati anyar pan kal ngitan tomeskap dibawakanacina umat Islam hu na umum na bangsa Indonesia nu ngati tepi kaki wari rina can kal ngitan tomeskap Nah bisa didahar boro-boro. Naon atuh kehormatan internasional di bidang olahraga pan urang agul. Elias Pikal menang pan loba nusukuran di Jakarta jeng di Bandung. Naon kehormatan. Ingat ke sepak bola kamari kompetisi olahraga sepak bola di Indonesia. Pan urang Bandung boga jago Persib dia. Waduh, ngalet kabeh ke Jakarta geus poho Temah wadi. di antep. pada jalan polisi tepi kangeang badang lemut urusken lalu lintas busko motor Ka Jakarta Arangkat ditarulisan geingkol teh dukun Persib jegger Perib mean kehormatan ngadukung Persib tepika Jakarta Dina Tribunsyukur kabagaangtunggok manang-de jelerkop bau bawang te nu di tribun di luhur waduh kaseret heg labuh amek gebru kahanap cilaka tenaon-naon paeh sahid sia <laughs> naon gitu kok baik hari tadi sim kuring ngaji di tasik kurunyung dah RT ngasongkan surat tengah-tengah ngaji cinta ayah naon ya PRT wiyati berkah patihah kamu saha persib jingkengin coba 1000 anak de Persik menang pan awewege jungkir poho di kalweweean lalaki surak a ajat-ajretan kolor lesot tekerasa saha nu dibelaan Persib ngarah naon menang naon nurgi cokotna piala saberaton emas lain emas duka perak duka Purungu saberaton kiloan di mah ba ujeng bujeng ngarangpage hente ngarah naun atuh melaan Persib kehormatan Kermana Jawa Barat nah Jawa Barat terhormat Jawa Tengah dan Jawa Timur hina henteu da menang Persib teh lain ke Bandung tapi nasional Indonesia nu menang tapi orang pae kosok kan kehormatan komo Isra Mi'raj nempok segi eta Yahudi kaopat kalina luncat kaharep rek motoran Isra Mi'raj dijejelek digogoreng umat Islam diadu domaken panmi kawari Chan Errun parbut jasad jeng roh cea bagian rohna wungkul badana man goler ceksa bagian dik tunjung lah dussun jeng badana lahir batin ditpi kawari parbut roh jeng jaad ku maka ditun di teangan orang Islam Nu tadiipis iman sepi pengaruh gunakan mena ngarah ngerti orang kampung tulis tulis tulis gambar gambar gambar tulis Medina kaca subhanallah asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dad gambarna Masjidil Haram dad di belah kenca gambar Masjidil Aqsa plot di gambar kuda di tengah-tengahna jantan kuda na buntutna tepi kana tanah tibeheung kaluhur awewe gelis lir bintang film shadowna molotot lipstikna dua black tulis wahanapna buok kendaraan kangngjeng nabi papalkennek ke urang di imah urang si gana mengam muliaken pikir ke urang budak yang ngilu mikir pantas kira-kira Rasul Allah mu disuciken diundang ku ma suci dek suci bari iniing pantas babarengan jeng awewek nu lain mahram pantas zubillahha Yahudi berusaha di mana nyokotna tina ikhtilaf umat Islam urang kieukeun Yahudi nu ngagamarna lain urang Islam Saan nu noelna si eta bisi ayah di bumi bapak wayahna turunkeun heulana turunkeun gitu tali cikna Yahudi sabari kita opat terakhir lima tanda keagungan Islam nubatur tuhboga teh Islam boga Muhammad Rasulullah pan batur kebogaan Musa Rasulullah kantenan bener lain nubaturungkul panjengm pan Batur keboga Ibrahim Rasulullahmohunmani Agul boga Muhammad Rasulullah kawawas Batur lain Rasulullah Nabi Nu saja aya naun Hasan so pangorehan ke nabi mana nu diberi gelar uswatun hasanah iwalti nabi akhir zaman nah naon untungna Pak Ghazali boga uswatun hasanah cek bahasa zaman kiwari mah metoda keteladanan metoda persuasif justru lantaran uswatun hasanah agama Islam babari diterima ku tukang tani ku tukang dagang kuno bodoh jeng kuno pinter naun sabab babari ngalaku kenana sabab tiap datang parentah jeng larangan lain wungkul dituduhkan masalah perentah tapi langsung dicontohan dicontoan salat cek Allah umat nanya kedahku Maha Gusti salat contohanku anjan Muhammad ya ayuhan nabi innaaralyahi dan anjennte saksi saksitina keagungan Allah jengkaagungan Islam na naon tugas saksi nembongken perkara nunyum putkur ante Agung tapi teserahanya ho keunggulan jeng keagungan Quran teh tembongkan ku Anjen laku Anjen tong tina naon nu aya dina jero Quran syahidan cek Allah puasa kedahku maha Gusti contohan ku Anjen Muhammad kawin mah nggak hayang tibareto kedahku maha Gusti contohan ku Anjen Muhammad Quran teh imah tangga wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Quran kawin Jeng awewe eta teh tanda tina kagungan Allah litas kunu ilaiha kedah kumaha atuh litas kunu ilaiha tenang tentram jeng damai teh contohan ku anjeun Muhammad sagalana dicontohan ku Kangjeng Nabi ketika bubuk letik na kaheai-heai dicontohan Justru lantaran eta kaopat kalina Yahudi berusaha dek motoran Kangjeng Nabi ngarah umat Islam tesopan ka Nabi pan nyebut geng yang pakai kehormatan kawas ke tukang jengkol we nyebut ulah gitu sing pantes nah jawab ti Allah walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi amillatahum Muhammad orang Yahudi jeng si tong disebutnya nu kadua mah walan tardo ankal yahudu walan nasoro kuma bapa weta mau dituna nama orang Yahudi jeng babaturanana malaikin bager ati nate. mas lumah lah diajak bag mal bisa man aga tekanan anu utamina mengajak putra putri Bapak Sinun karena bahasa agama Sin anyaho karena ciri keagungan Islam bisi kalengkahan sabab identik je kallegngkahan Islam cekap simkuring sakit hadirin kaum muslimin anu mulia uraian pribados ngabahas masalah tanda-tanda keagungan Islam nuleresna eta teh tina agama nu kaliruna tina kakaliruan pribados sorangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh